Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. İnşallah bugünkü xutbəmizdə fitnələrlə bağlı edəcəyik. Və fitnə ən e, dəhşətli bir haldır, əməldir, yəni insanlar, yəni müsəlmanlar üçün. Necə Həzrət Əli radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, fitnə elə bir şeydir ki, o yuxudadır yəni yatmışdır. Kim onu oyadarsa, qaldırarsa, Allah ona lənət eləsin. Yəni, sən fikir verirkən ki, əgər bir insan bilmədiyi halda bu fitniyə girişərsə, qarışarsa, onu qaldırarsa, özümüz bilmədiyimiz halda da, yəni özümüzü nə edərək lənətə soxmuş olarıq. Və aqibətimiz də əlbəttə ki, çox pis olar. Çünki bu fitnələr insanlar arasında, müsəlmanlar arasında parçalığa səbəb olur. Məscidlərdə olmayan səviyyə gətirib çıxara bilər. Hətta məscidlər bağlana bilər. İstər fitnə ilə məscid bağlansın, istər digər əməllə məscid bağlansın. Kim Allahın evini bağlayarsa, Allah təala bu haqqda buyurur ki, onlardan zalım kim ola bilər? Yəni insan özünü məhv edər. İstəyir hər bir cəhətdən çalışsın, fitnə törətsin və başqa hərəkət etsin, o məscidin bağlanmağına səbəb olsun və o insan aqibət əlbəttə ki, çox pis olar. Necə bir hədisdə Miqdad ibn e, İbnül Əsvəd radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət edir ki, doğrusu xoşbaxt kişi fitnələrdən uzaq olan kişidir. Bu sözü üç dəfə Allah Rasulü səlləm təkrar elədi ki, doğrusu xoşbaxt insan kişi odur ki, fitnə qopduğu zaman ondan uzaq duran kişidir və başına da bir müsibət gəldiyi zaman ə, e, səbirə sarılan, ə, e, səbir olan kişidir deyə söylədi. Və bu Bu da onu göstərir ki, bizlərə düşən nədir? Yəni, fitnələr qopduğu zaman bizim nə eləməyimiz lazımdır? Əlbəttə ki, bizim üzərimizə düşən odur ki, fitnələr zaman yaxşı bildiyimizdən yapışaq və pis gördüklərimizdən əlbəttə ki, çəkinək. Yəni, Qurana və sünnəyə yapışaq. Necə bu bir hədisdə Abdullah bin Əmr radiyallahu anhu anladır ki, e, Allah Resulü s.ə.v belə buyurur ki, insanların kütle şeklinde yani insanların öleceği ve zamanı ya ve kabirlerin bir kul, bir köle kıymetine satıldığı zaman halınız necə olar? Yani bu artık bu şeyler hamısı var. Ve sahabeler biz biz o zaman niye ya Resulullah? Ve Allah Resulü buyurdu ki o zaman yaxşı bildiğinizden yapışın ve Pis gördüklərinizdən çəkinin. Özünüzə aid olan məsələlərdən yapışın, cəmiyyətə aid olan məsələlərdən çəkinin, deyə buyurur. Yəni, bu bizə e, açıqca yəni, e, hədislər Allah Rasulü s.ə.v-imizə burada bir yol göstərir ki, müsəlman o zaman neynəməsi lazımdır? Yəni, fitnələrdən çəkinməsi lazımdır. Özünü qoruması lazım. Necə bir hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anh anladır ki, e, yaxınlaşan şərdən dolayı Allah Rasulü s.ə.v belə buyurur ki, yaxınlaşan şərdən dolayı ərəblərin vay halına. Yəni burada tək ərəblərdən getmir söhbət. Çünki o zaman müsəlmanlar Ərəbistan yarımadasında yerləşdiyinə görə onlara xitab edir. Yəni başqaları deməsin ki, bu ərəblərə aiddir. Yəni bu hamıya aiddir. Və o şərdən dolayı deyir ərəblərin vay halına əlini savaşdan çəkən qurtular deyə buyurur. Yəni o fitnələr gəldiyi zaman Neynəməklər? Fitnə çünki hətta davaya gətirib çıxarda bilər, savaşa gətirib çıxarda bilər. Olmayan dəhşətli şeylərə gətirib çıxardır. O zaman Allah Rəsulü buyurur ki, o insan o, o fitnədən uzaqlaşarsa, əlini savaşdan, şərdən çəkərsə, o insan qurtular. Yenə digər bir hədisdə Əbu Zər rədiyallahu anh anladır ki, bir gün Allah Rəsulü mənə, ey Əbu Zər, mən də buyur, ya Rasulullah dedim, əmrinə tabiyəm deyə buyurdu. Və belə buyurdu ki, <clears throat> e, bayaqki hədis də verən şeydir, buyurdu ki, ey Əbu Zər, Ee, insanlar ölüp e, kabirler bir e, şöyle gibi satıldığı zaman sen üzerinde düşür. de o, bu hadise ben danıştım. Ee, mən de belə bildim ki, Allah Rəsulü və e, Allah ve Resulü ne nə üçün seçərsə, nəyi seçərsə mənim üçün, mən ondan yapışıram. Ve bayaq söylediğim gibi belə buyurdu ki, o zaman sana ait olan işlere e, yapış başqasından, aid görüşlərdən çəkin. Yaxşı gördüyünü qəbul et, şərdən çəkin. Və o yenə buyurdu ki, ey Abzər, əhcərül zeytun qan içinə ə, girdiyi zaman nə etmən lazımdır? Mən yenə Allah və Rəsulü mə, mənə nəyi tövsiyə edərsə, mə, mənim üçün nəyi seçərsə, mən ondan, onu edərəm deyə buyurur. Bu Əhcər Zeytun nədir? Yəni bu Yezidin dönəmində e, Medine'ye yakın olan bir yerdi ki orada büyük bir savaş çıkmıştı. hatta onun komandanlarından e, Müslüm bin Ükber e, adında bir komandan e, Medine'de e, Allah, arasında haram ettiği yere girip orada kan tökmüştü. Ve Müslüman kişilerini kılıncdan geçirmişti o zaman. Ve çok kan töktükten sonra Allah Teala onların hamısını nice duzlu suda ərdiyimi onlar məhv etmişdir. Və mən buyurdum ki, bəs nə edim o zaman ya Rasulullah? Buyurdu ki, o zaman ə, sən özünə bax. Özünə aid olan işlərə, ailənə baxkinan. Və bir də ki, ə, tabiçiliyində olduğun, yəni biyyət etdiyin hökumdarın əmrinə bax. Mən, ya Rasulullah, mən ə, qılıncımı əlimə almam, yəni savaşmayım, dedi, xeyr. Əgər sən bunu edərsənsə, Sen de həmin o topluluqdan olarsan. yani o fesat çıkardanlardan, Onların da aqibəti necədir? Sen onlardan olarsan. Bəs mən neyim evine çəkin ve evinde ol. Deyir, əgər onlar benim evime girersen, onda ben neyim ya Rasulullah? Bir hətta deyir, qılıncın şuva, e, e, şuvası üzerine düştü belə, üzerine bir əba çek. Çünkü səni eğer öldürərlərsə, hem senin günahın, hem de ki onların günahı öz, onların üzərinə yazılır. E, hətta deyir, onlara qarşı vuruşma günah. Gör, nəyə Allah Rasulü tövsiyə edir o fitnələr zamanı? Necə, e, digər bir hədisdə e, Əbu, Əbu Musa radiyallahu anladır ki, e, Allah Rasulü fitnə haqqında belə buyur ki, müsəlmanların araları qarışdığı zaman, yəni o fitnə fəsəd çıxdığı zaman oxlarınızın yayını qırın, iplərini kəsin. E, və evinizdə qapanın Adəm əleyhissalamın oğlu Habil kimi olun. Necə ki, Qabil vırdı Habili, iki qardaş idilər. Qardaş qardaşa, o birisi qardaşı ə, e, azdı, qardaşını öldürür. Ancaq o birisi qardaş dedi ki, mən sənə heç nə edə bilmərəm, çünki sən mənim qardaşımsan. Nəyi tövsiyə edir? Yəni bu, çünki bu fitnə müsəlman arasında iki qardaşı qardaş, qardaş qarşısına qoyur. Və Allah Rasulunun da tövsiyəsi budur ki, evinizə çəkilin və necə Adəm əleyhissalamın oğlu, əlbəttə ki, Habil kimi olun. Digər bir hədisdə yenə Əbu Hüreyra rədiyallahu anhu anladır. Deyir ki, e, Allah Resulü sallallahu əleyhi belə buyurur ki, bir neçə cür fitnələr çıxacaq. O zaman oturan kişi ayaqda durandan daha xeyirlidir. Ayaqda olan yeriyəndən daha xeyirlidir. Yeriyən qaçandan daha xeyirlidir. Və o zaman da Allah Resulü bizə nəyi tövsiyə edir? Yəni yəni evə çəkilməyi, evdə oturub o fitnələrdən əlbəttə ki, ə, e, çəkinməyi bizə bəyan edir. Hətta bu hədisdə həmin bu fitnələri ə, e, ə, e, deməli bir selə bəndir, bənzədir yəni alimlər. Necə yağış yağdığı zaman bir sel gəlib qabağına keçdiyini apardığı zaman ə, bu fitnələr zamanında fitnə gələndə sadə bir kişiyə gəlməz. Bütün topluluğu yəni məhv edər. Götürək e, Həzrəti e, Osman radiyallahu anhın şəhid edilməsi və həmçinin e, Cəməl e, savaşı davası, Həzrət Hüseynin şəhid edilməsi, yəni bu həmin fitnələrdən birisidir. Və qiyamətə qədər də əlbəttə ki, olacaq bu fitnələr. Və müsəlmanlar da düşən odur ki, belə fitnələrdə daha oyanıq olmalı, daha düşüncəli olması lazımdır. Şübhəsiz ki, Allaha sığınmaq lazımdır. Allaha güvənmək lazımdır. Necə bir hədisdə yenə Əbu Hüreyyə rəziyallahu anladır ki, uca Rəbbimiz belə buyurur ki, qulum mənə bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona bir arşın yaxınlaşaram. Kim mənə bir arşın yaxınlaşarsa, mən ona bir qulaz yaxınlaşaram. Kim mənə yeriyərək gələrsə, mən ona qaçaraq gələrəm. Yəni, bu nəyi göstərir ki, belə bir zamana düşən insan, fitniyə, fəsədə düşən insan əlbəttə ki, ancaq Allaha sığınmaq lazımdır. Və Allaha güvənmək lazım ki, Allah da onu neynəyər? Ona yardım edər. Əlbəttə ki, yenə bir hədisdə Əbu Haydar Allah anladır ki, ə, ə, qulum mənə ancaq fərzlərlə yaxınlaşar, yaxınlıq edər və həmçinin nafilərlə yaxınlığı davam edər. Və bunu edərsən, mən artıq o qulumu sevərəm və sevdiyim zaman da onun tutan əli olaram, baxan gözü olaram, yeriyən ayağı olaram. Kim onlara qarşı çıxarsa, mən onlara savaş elan edərəm. Nə istəyərsə, istədiyini ona verərəm. Bu nəyi göstərir ki, əlbəttə belə bir zamanda ancaq Allah ilə ünsiyyəti qurmaq lazımdır, dostluğu davam etdirmək lazımdır, daha gücləndirmək lazımdır. Yəni, e, İmam Əbul ki, insan belə bir zamanda ibadətini, itaatini daha da artırması lazımdır. Artırarsa Allah da ona yardımını artırar və onu o çətinlikdən əlbəttə ki, qurtarar. Yenə digər bir hədisdə Əbu Rədəllah onun belə buyduğunu rəvat edir ki, e, Allah Rasul Hüseyin belə buyur ki, e, Allahın əzabından qorxub çəkilən kimsə cənnəti əldə etmək üçün e, yola çıxar. Kim bu yola çıxarsa arzusuna qovuşar. Və diqqət edin ki, Allahın ə, ticarət, iş, ə, ə, ticarət üçün ortaya qoyduğu mal çox bahalıdır. Və diqqət edin ki, Allah üçün, e, Allah talan ticarət e, maldakı cənnətdir. Yəni, bunu qazanmaq əlbəttə ki, böyük bir şeydir. Və Allah tala bizi fitnəkələrdə fitnəhəndən qorusun. Allah tala e, bizi e, dinimizdə, imanımızda sabit eləsin. Və bütün şərlərdən Allaha sığınırıq. Allah tala cəmi müsəlmanlara yardımcı olsun. Və kimin nəsihətini varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Allah kimin nə xəstəsi varsa, xəstə müsəlmanlara da şəfa versin. Allah bizim dövlətimizə, ölkəmizə, cəmaatımıza birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın alınmasına yardımcı olsun. Və öləndə şəhid önlə ilə ilah deyib ölənlərdən etsin. Allah təala cəmi dünyanın hər yerində olan müsəlmanlara yardımcı olsun.